Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 يا زهور الرب ميدي أسمعي ليلي نشيدي وكنا عباد الله إخوانا واملئي قلبي سرورا i budite Allahovi robovi, braćo. Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 Ve kul rabbi zidni ilme. I reci, Allahu, povećaj mi znanje, povećaj mi znanje. Kunna ibad Allah i hvala. I budite samo Allahovi robovi braći. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. A danas imamo vjernička srca da ljudi kopaju po tvojoj arhivi, jednostavno optužuju te za nešto, a kad bi kazao, hajmo stati pred Allahov sud, prozvati Allahov proklesno kolaže ako nemamo svjedoka, bilo pa narod priča, pa narod će pričati ko nikada nakuhati ne možeš. Soba, Imaju momenti kada ne možeš uznemiravati nikoga, a pogotovo znači nekoga koji je i onako preokupiran. Sve se vrti, stalno ljudi. Ja sam skoro imao slučaj, zove me brat u pola jedan i kaže, možeš nam malo ovaj o šijama Boga nešto progovoriti. Evo kad mi sjedimo, nešto raspravljamo, ja nakon gledam, dragi brate, znaš ti u sad? Kaže ovaj, ovo da nije malo kasno. Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 I ti danas vidiš puno nekih problema među muslimanima. I sjedeš, kažeš, gdje da vidimo stvarno šta je za kadije, a šta moramo mi riješiti. I često sjednemo i vidimo da je najmanje za kadije, nema tu. Jer mi znamo Kažu u Nigeriji ovi čažbi više tamo da gledaju u tim oblastima gdje muslimani vladaju. Kako je u jednom danu po 20 parnica riješi? Ulaze ljudi sudac optuženi, optužujući. E, imate svjedoke, nema to, hajmo, možete kući, nema to kad ja mislim, nema ovdje mislim, daj svjedoke, idemo dalje. I kaže, po 20 parnica u jednom danu riješi. A kod nas, jel tako, ovaj te tuži, sudija te tuži, sudija te sudi. Pa onda, znači, ovaj se tamo pod, potlači advokate, pa onda ga čupaju, pa onda, pa onda to da zastari, pa tamo, pa vamo, ovaj, sudski troškovi, pa se vuče godinama, godinama određeni sporovi i na kraju nema, nema rješenja.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 I čak ima raspravljanja islamskih učenjaka, ima neki koji su žestoki, strogi, koji kažu da hudba ne može biti na nekom drugom jeziku. to jedno vrijeme vladalo i na ovim prostorima. Znači, držali su, znači, imami hudbu na arapskom i na turskom. su prevodili. Međutim, islam je vjera lakoći. Šta će ja na hudbi ako ništa nisam razumio? Čak su neki zabranjivali da se sjedi na turski dok imam ne kaže bat. Ja sam očevidac vašeg jednog hođe tamo podove Hafiza. Bio sam u njegovom žematu u Austriji i ja sam sjeo na turski odmah u startu, pa sam dobio i ukor. Ja sam se našao u govoru, samo se popravio, fino sjeo na etehijat, kaže, iz poštovanja prema arapskom jeziku i tako dalje. Nisam na teo rasprave, pa ti živio i ne znaš arapski jezik, ali eto, ne se, uglavnom, ja sam se popravio i sjeo na etehijatu. Evo nas, a vidio sam i u prošlom predavanju da je šeheh Ibrahim spominjao taj lijep odnos kako je Džibril sjedio, kako je poslanik ali sada to osram sjedio, pa i mi, znači, trebamo se, evo brat je dobio opravdanje, znači kad god ti padneš, mi ćemo tebe ispraviti i ne samo to, ti imaš od nas odobrenje, samo nemoj baš da čarapa ono dođe do, skroz. Jer jedne prilike Evo Hanifa sjedio u međesu, pa je pružao svoju nogu, jer znači naučna predavanja su duga i traju dugo, pa šef postanosti obolio, pa je imao znači košćeni bolesti, pa bi pružio prema svojim učenicima novu. Pa je došao čovjek, lijepo se obukao, ušao u džamiju, uklanjao dva rekata i tražio izvan seo u halku. Poslije predavanja imao pitanja, ima, čovjek diže ruku, kaže šeh, mogu nešto pitat. A kad ga je Buhanifa vidio kako je lijepo obučen, odmah je onu svoju bolesnu nogu savio, veli, ovo neki šeh, ne, ne, ne, da ja ovako sjedim. Pa kad je ovaj pitao, kaže šeh izvini, ali ovaj, kad se klanja sabah namaz? Kaže, sabah namaz se klanja prije nego što sunce izađe. A šta kaže ako sunce ne izađe? Kaže, hanel vaktu en japule eba hanifeta Pa kaže, došlo je ponovo vrijeme da Ebu Hanifa ispruži svoju nogu. Razumijete li povuku? Znači, došlo je vrijeme da Ebu Hanifa ponovo pruži ti možeš u talibe, od vam, sjedi, ti ne vreš i pod što sjedi ovdje. Jel, jel, mora se, znači, sunce se mora roditi, pa sa zapada, sa zapada, jel tako? A šta kaže ako se sunce ne rodi, kako ćemo onda klanjati? Kad ćemo klanjati? Kaj pa došlo je vakat, da Ebu Hanifa pruži svoju nogu. Evo nas u društvenoj suri, suri al Ko će nam ala zahril gajb, a ala zahril gajb jeste proučiti ova tri ili četiri prva bar ajde U prvo, onaj prvi dio, ko nam je to nahevzo Ima li još koga? Uči se ta sura? Ili je teška za pamćenje? A džajde, dok li ti došao u kuhini? Allah te pomogu. Šta je sa ajtima? Ošam ti da tebe ispitamo. Nisam. Dobro, dobro. Hajde šef من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الذي ولا تشهدوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الذي ولا تجهروا ولا تجهروا له له كجهر كجهر بعضكم ببعض بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم جزاك الله خير الله يبارك فيك Mi ćemo nastaviti, znači, prošli put smo govorili o zabrani pomicanja ili neproučenog koraka, o zabrani znači podizanja glasa pred Allahovim poslanikom ali salatu wasalam to su edebi koje moramo ispoštovati jer je to znači pouka vidimo da se najvećim ljudima dešavalo kao što je Ebu Bekr i Omer da u datom momentu znači nisu se raspravljali a mi često se znači raspravljamo i toliko pređemo granice da onaj ko otvori džamiju, džamijska vrata, misli da je to na nekakva. Još treba da se na kraju fizički ne do Allah obračunamo. Allah Đelešanu znači govori da ko ne bude vodio računa da će mu propaštena djela biti, a on ne osjeća. Čovjek nekada može izgubiti svoja djela. Kao što smo spomenuli, poznate, znači hadise gdje kaže poslanik ali salatu wasalam, da čovjek neće progovoriti, jel tako, ne riječ koje ne daje neku važnost, reče riječ, a zbog te riječi će biti bačen 70 godina, znači, u provaliju. I zbog toga treba čovjek da vodi računa da u društvu, u su, a pogotovo u džami, jer džamija, draga moja braća, ima svoj poseban hormet. Zato u džami ne može čovjek spavati sa ženom, ne može čovjek biti džunup tu. Ne može tu neke stvari koje, jel tako, ne treba tu da se pravi neki kupoprodajni ugovori, da se tu, znači, priča o nekim stvarima koje ha, vežu srce za dunjalog. Tu se mogu pričati stvari koje su vezane za lično, za din, kako bi ljudi osvježili svoje srca i kako bi, kako bi išli naprijed. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer kako se obhode oni koji nisu, znači, odgojeni. Koji su, znači, mimo i dio života, a nisu u poslaničkoj medresi bili. Oni ne znaju kodekse obhođenja. Oni su, imaju kasle, imaju, znači, grubost kod sebe i tu grubo, znači, ispoljavaju i na pogrešnim mjestima. Dobro je da čovjek jak i da može vlade valjati, to je dobro da ne moramo za svaku stvar traktor tražiti, ali problem je ako čovjek tu svoju znači žešćinu ispoljava na mjestima koja nisu od povoljnih mjesta da se to može ispoljavati. Kaže Allah Đelšan, indel na yunadunake wara'il hujurati la yaqilun. A oni koji te dozivaju, došli pred tvoju kuću, pred tvoje sobe i tako se na takav način, znači obhode prema tebi o Allahu poslanić, oni pameti nemaju. Oni znači nisu ono što se kaže civilizirani oni nisu civilizirani, a to govori drugi dio ajeta, kada kaže uzvišeni, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Wallahu gafuru rahim. A da se oni malo strpe, dok ne izađeš njima, Allah je onaj, to bi bilo lekane hajrelem, to je najbolje tako, to je edeb. Allah je onaj koji puno prašta i koji je milosti. Znači, poslanik kada je salatu selam ima svoj privatni život. Imaju momenti kada ne možeš uznemiravati nikoga, a pogotovo znači nekoga koji je i onako preokupiran. Sve se vrti, stalno ljudi. Ja sam skoro imao slučaj, zove me brat u pola jedan i kaže, možeš nam malo ovaj o šijama Boga nešto progovoriti. Evo kaj mi sjedimo, nešto raspravljamo. Ja nakon gledam, dragi brate, znaš ti usad? Kaže ovaj, ovo da nije malo kasno. Onaj lonac A onaj brat što ima lonac, Edo, bit ćeš, kaže, sa pola kile kave da doneseš džemat. Pola jedan, on kaže, nisam gledao u sat. Drugi put, zove me brat isto tako kasno nekad, gluho doba, noć, ja ne znam je Dunjalu ili I kaže, dragi moj brate, može li jedno pitanje, evo ja sam pustio ženu sa tri talaka i ona se meni nudi da im bude robkinja. Allah mi braću. Pa šta ti kažeš? Tako ti rekao Allah. Ima li iko odaja da ga smiješ od pola devet pa godina sveta? Ne moj se ja sad nešto prodajem, ja sam neki dobar čovjek. Razumiješ? Ali jesi li ikoga nazvao uvod doba? Evo kaj izlad, evo kaj izvin, kaj ja nisam gledao u sad. Znaš. Nego ljudi su, znači, jednostavno beduini u 21. vijeku. Znači, jednostavno, ovaj, isto tako imaš, braći, znači, nešto, braći, tuš vam! Pa živ bio, ne moram ja, ovaj, ne moraš, ovaj, nije, nije to Eden. Jel tako? Stani mi ovdje. Izabrali smo je mira, Jel tako? Idemo na put. Ovaj, stani ovdje, ja moram u WC. Živ bio, ti moraš umrit. A u WC, znači ne moraš. Na kraju krajeva, moraš, razumijemo te. Samo nek bude sigatul kelam, znači, mliha svoje što kaže Arati ne bude nježno, ne bude, znači, nešto osjećajno. Pa je to, znači, beduizma će biti ovaj, do sudnjega dana. Ali se taj beduizam liječi odgojem da ljudi slušaju edeb poslanika ali salatu kako su se to ashabi oni odgojeni obhodili prema njemu a ovo nam Allah nije džaba naveo jer Kur'an je znači vrijedan do sudnjega dana po njemu se treba raditi i uvijek nailazimo na generacije koje znači moraju na doradu na što ja često kažem na tehnički pregled ovaj imanski da se vidi šta je kome otkazalo ili šta je kome pretegnuto ili šta se kome vuče od, od dijelova i šerafa fali da se to sve stavi u pravu svoju poziciju kako, kako i jest. Ovdje vidimo kako znači se obhode oni koji nemaju sabora i koji znači nisu naučili kako se doziva Allahu poslanik ali salatu ali salatu wasalam, oni pozivaju poslanika, ali salatu wasalam, na jedan zabranjen način. Kažu, ja Muhammed, o Muhammede. A u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala je sebi dao za pravo da nigdje ne kaže ja Muhammed, o Muhammede. Ja Jahja hudil kitabe bi kuva. Čvrsto Jahja uzmi knjigu. Ja Zakarija, inna nubeširu kebi gulam. Mi ćemo te, o Zakirija obradovali smo te, doće ti Jahja, doće ti sin. Znači Allah subhanahu wa ta'ala doziva druge poslanike. Ja Isa, oma tilke bi Minike, ja Musa. Šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Kole hija asaje aliha u wa la Ovo je običan štap, štapić neki. Znači nije bio ni obrađen, ni sređen, nije imao dolovnu papučicu, nije imao ni onu običan neka, jel, neki štapi čovjek nađe, ide u ovcama, jel tako? I nisi ti rekao sad ja idem kup neki novi štap, fino premazan, uređen da čuvam ovce. E taj štapić Allahom dozvolom raskari kao sve zabude sihrbaza i Firauna, znači u to Znači Allah se obraća tim poslanicima i zove imenima, ali poslaniku Muhammedu sallallahu ne kaže Znači, spominje ime Muhammed, ona Muhammedun ila Rasul. Muhammed je samo Allahov poslani, Fasura pa Muhammed. Ali ne kaže o Muhammede, nego kaže ja ejuhan nebiju. Harrid il mu'minina al qital. O Allahu izaslaniće, postakni vjernike na borbu. Ja ejuhar rasul, belir ma unzile ilajk. O poslaniće, prenesi ono što ti je objavljeno. Ta ilem belagt. Fema ersalte risale. Ako ne dostaviš, nisi dostavio risalu. Ako ne prenesiš. Znači, naziva ga Allah subhanahu wa ta'ala ima ja ejuha rasul, au ima ja ejuha nebi. Ili poslaniće, ili izaslaniće. To je poseban edeb prema našem poslaniku, ali salatu wasalam, i to je dokaz da je on imamul enbija. On je imam svi poslanika. I svi poslanici vole Muhammeda sallallahu alaihi ve i svi su bili zadovoljni da i Muhammed sallallahu alaihi ve bude imam u Mesđidul Aksa kada je išao, jel tako na išao u nebeske svere Bileži se hadis koga smo danas pokušali da ga nekako zajednički rastumačimo ovi mi koji nabadamo malo arapski jezik. Kada Beduin dolazi i radi to što radi, doziva poslanika, ali sada to kako bilježi imam Tirmizi, imam Nesai, بالسند الصحيح عن البراء radijallahu ta'ala anhu da kada su da je sebeb objave innal ladine yunadunaka min wara'il hujurat da je znači oni koji te dozivaju ispred tvojih soba ispred tvoje kuće da je bilo povod objave ovoga ajeta došao je čovjek قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد فدوشao čovjek Allahom poslaniku i rekao o Muhammede Obratio se, znači, ovim sidatom. Inne hamdi zejnun, wa zemmi Kaže, moja, moja hvala je, ogleda se, ona, ona se, ona se ukrašava, da tako kažemo, a moja zaštita je u tome svemu. Nešto rekao, mi bi kazali na bosanskom jeziku, znači, Nešto je promocao Beduin, nešto je rekao, a Beduin ne govori belagom, ne govori književnošću. Pa i, a pogotovo sad nama, ovaj, jer je poznato da Beduini nisu bili pjesnici. Nisu bili pjesnici zato što oni, da bi bio pjesnik, mora stalno biti u toku, učiti i biti sa trgovcima i jačim od sebe. Beduin je čovjek koji živi fil badi, znači živi negdje u ekstremnim nekim uslovima. Ja sam, draga moje braćo, na granici Saudijske Arabije i Jordana mislio da će mi vjetar odnijeti. Preko dana sam, znači, kapalo je sve sa mene, a po noći sam stao da klanjam akšam jaciju sa dvojicom ljudi i učio sam Allahu Allah, Allah, i mislio sam da me odnese. Znači, u tu mi je ušla, ušla hladnoća. To je prvi rivajet. Drugi rivajet sam to zaboravio. Kada smo mi iz hađe i nađemo i dole u Maanu na granici prema Saudiji. Drugi put sam ušao u Saudiju i izašli smo iz autobusa i za dvije minute, znači, jednostavno sam se premrzao. Vidite ono džube što imam, toplo to. Našao sam prvu radnju, nisam stanca, pitao ni koliko ni šta je. Daj mi ovo, zaradio on dobro na meni. Ovaj, ali sam kupio, ozebao sam znači u pol saudijske pustinje. E, tamo su ekstremne klime. Preko dana je plus 50, samo često neće da to prenesu, da ne prepadnu narod, a po noći je, znači, tako hladna zima i niske temperature, da jednostavno čovjeku srce puca od noći. I sad taj beduin, a imaju oni vjetrove i one marave što nosaju, oni to često zamotaju, jer je taka prašina, kod nema magli, ali ima prašina koja znači jednostavno Kod ne možeš kuće usisati pa da si rekao evo sam dana sam miran. Nema toliko da rapa. Nego svaki dan imaš šta da radiš, da čistiš prašinu. Ko kod nas čitav život vlagu izgudiš iz kući. Allah je to tako dao svima zadatak radite kad ne znate kako treba napraviti. Pa oni se zamotili te prašine, ona žuta, pa nekad grad čita bude, ništa ne vidiš, u zraku je ta znači prašina. Pa taj Beduin živi u takvim uslovima i onda on kad dođe od civilizirane okoline, normalno da on ono što je, što ga je, što je njegov život, on to ispoljava. Čak kažu da se nekada i drže za, za, ovaj, za neku ožila da ga vjetar ne odnese. Sjećaš kad smo bili u Šamu, kad je padala na kiša prljava, mm -hmm. kad nismo mogli ljudi voziti od, od, od ljudi se odjeću su prljava, možeš odmah skidati sa prljava kiša. Jeste, jeste, jeste. On inače kad tamo pada kiša, u Saudiji bude, znači ljudi poguše se. Oni to je za njih izazov kad za nas padaju neki ogromni snjegovi. Znaš, ovaj, ne pripreme se dovoljno za to, tako vidiš kod nas kad veliki sneg zapada neke nesreće i tako dalje. Tako i oni slabo znaju jer je rijetka kiša koja, koja pada. Pa je ovaj beduji znači sebe iz isticao pa je rekao poslanik sa osam zaka Allahu azza Ukorio ga poslanik sam. Znači, biva, ne, nemoj to tako. Nemoj se tako, što bi mi kazali, nemoj se tako ponašati. U drugom rivajetu kod, vama, kod imama Ahmeda, sa ispravnim lancem prenosilaca od Ebi Selemete ibn Abdelrahmana radijallahu ta'ala anhu, da je Habis أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الحجرات فقال يا محمد pa je ovaj Habis pozvao, dozivao poslanika ali salatu wasalam i rekao o Muhammede a u drugom rivajetu je došlo ja Rasulallah telemju džibhu a u drugom rivajetu je rekao o Allahu poslaniće fa kale ja Rasulallah inne hamdi le wa inne zemmi le fa kale dak' Allahu azza pa i njega ukorio Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam on je nešto i on je prevrsio nešto i kazao pozvao poslanika ali salatu wasalam na jedan edepski način. Volev u sabaru hatta tahruđe hajrel Znači ovo je uputa da prilikom obraćanja poslaniku ali salatu wasalam a jučernim ljudima bude poseban edep i da ga zovemo kako kaže Imam il Kurtubi da je sačuvanje vjere Kaže, ej leo entadaru kuruđeke lekane aslah lehum fi dinihim o dunjaji, Kaže, da su oni ostavili sačekali, dok im nisi izašao, to bi bolje bilo za njihovu vjeru, znači i za njihov dunjavog Mi ovaj braćo sud edeb imamo kod nas u Bosni. Kod nas čovjek uđe upo u kući i kaže, ima li Kod nas čovjek, pa i braća, kad bi ja došao sad pred tvoju, u globalu kažem, uvjetno rečeno, i pokcao tri put, ne bi možda više nikad došao pretiš. A znao da si ti u kući. Možda bi kazao, dobro, imali, imali smisla, ja ti došao, bojno, ja ti došao, a ti nisi mi, znači, nisi mi otvorio. I zbog toga, ovo je odnos neodgojenog čovjeka. A odnos odgojenog čovjeka je da traži izuna i da se čovjeku obraća sa velikim znakom pažnje i poštovanja, da mu date ono mjesto koje čovjek zaslužuje, a nikako da govori ono što je suprotno principima ove lijepe vjere. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju Wallahu gafuru rahim ostavlja se mogućnost te obe. Onaj koji pogriješi i nešto kaže i izleti mu. Treba ga neko posjetiti. Nemoj živ bio takvu to ne dolikuje. Treba li se ovako i ovako ponašati, pa ako on kaže stav filula. Allah se kajem što mi je to izletilo, što sam tako kazao, jer se to može svakome desiti. Zato je nama naređeno, draga braćo, da budemo stidni i da pokrivamo sramote. Znači, mi nismo umet koji traga, evo malo smo prije vidjeli šta radi poslanik kada je salatu sram sa ženom ili čovjekom koji jednostavno niko i nije vidio, pa i pokušava naći neko opravdanje. A danas imamo vjernička srca da ljudi kopaju po tvojoj arhivi, jednostavno optužuju te za nešto, a kad bi kazao, hajmo stati pred Allahov sud, prozvati Allahov proklesno kolaži ako nemamo svjedoka, bilo pa narod priča, pa narod će pričati i nikada nakuhati ne možeš. Kaže poslanik sallallahu alaihi Kod Ebu Dauda, bi sanadi sahih, da je rekao poslanik sallallahu alaihi selleme, kaže inna Allahe ta'ala hayyun satirun juhibbul hajje, juhibbul hayate wa sitr. Kaže, zaista je Allah subhanahu wa ta'ala živ i onaj koji voli da pokriva, a ovo je i ujedno riječ i od stida, voli znači stid i voli esetr. Voli da pokrije. Pa smo mi neki dan na hudbi govorili na slučaj kada je Musa a.s. molio za kišu pa mu Allah rekao ko tebe ima jedan griješnik koji 40 godina griješi pa je Musa ali htio da ga na neki način istjera, da nađe ga, da ga otkrije njegovo ime, dok je on njega tražio, kiša počela padat. Kaže, ja rab, sad si mi zabranio kišu, sad mi daješ, pokaži mi ga, ba, da znam Kaže, on je meni griješio 40 godina i ja sam ga sakrio. Kako da ga sada otkrijem kada je on meni kao taj došao? Kada se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je nama i ova riječ esitrio ta. Pa Arabi kaže ta, znači savjesa je nešto. Znači mi moramo imati preglede neke u životu. Mi moramo imati svoju, svoj javni i znači tajni život Moramo imati neku intivu gdje ne može se znači svaki i nos zavući. I mi bošnjaci imamo jedan problem, a to je što mi jednostavno kad kažemo šta ima novo, to u stvari znači ja bi trebao da znam sve što ti imaš novo u kući. Jesi li kakav zub popravio ili obatalio, šta ima, pa mi znamo jedni drugima i godišta žena i imena žena i imena djece i koliko ima para i jel tako kaže došla milicija i čovjek kaže ne mreš više stvarno nema smisla pucao si za Bajram živ bio sada je znači ova žetva moraš odložiti znači to što ima daj vamo razumiješ i nema druge aj kaj ženo kad sam valili kaj pojići <laughs> Koji ću, kaže, šta ću ponijeti? Pošto tamo ima neki arsenal, vjerovatno. Zato su ljudi rekli ono što zna žena, pazi, ona koja ti za tebom u kući, je to će znati komšiluk. Rijetke su žene koje mogu čuvati tajnu. A to je naređeno. E zbog toga se čovjek mora odgojiti pa da znači ne ulazi preko granice u tuđe intive i da ne kopa po njihovoj arhivi, pogotovo ako nije kadija, iako neće, nije zato zadužen da to mora riješiti, a kod nas je osnova, kod nas je osnova, svaki je čist dok se ne dokaže. Jedino sada mi nismo kod ovih drugi, znači kod ovi koji, ne, koji mrze islam, mi smo u osnovi, znači baba roga nekakva, baba neka izmišljena životinja, plaše sa nama ljude, znači mi smo samim tim što počnemo klanjati držati se vjere, mi smo opasni. I sad moramo dokazivati ljudima, ići ljudi, mi Allaha, mi nismo opasni. Dajte nam dvije litre vode da se abdestimo i mi nismo opasni. Neću ti ništa ukras, ne smijem. Ne smijem ti ženu pogledati, Allah mi to zabranio, trebaš ti ovaj, se trud plaho da me sada uhodiš. Ne smijem tvoju, znači tvoj metak, tvoju čast, tvoju krv dirati. Pa kako ja mogu biti opasan? Opasni su oni se fino obukli, ali krade sebi iz jednog džepa u drugi ako ne mere od tebe ukrasti. I zbog toga je znači taj edeb prema znači poslaniku ali salatu wasalam prema stidu znači nama naređen. Samo ćemo citirati još ovaj ajet i nešto ćemo malo uzeti iz njega i tu ćemo stati, zato što je ovaj ajet i tekako interesantan i morat ćemo dati njegovo, njegovo pravo, a Allahume kao da se veže i to je dokaz nad naravnosti Kur'ana, da je Kur'an za, za svako vrijeme. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuha alladina amanu in ja'akum fasikun bi nebein fatabajenu o vjednici, kada vam kakav čovjek, griješnik, sa kakvom informacijom, sa kakvim haberom dođe vješću, to dobro provjerite. Zašto to tako Kur'an kaže? Pa sam Kur'an objašnja samom sebe. An qauman bi za ala ma fa'altum nadimin. Kako ne bi narodu nekom nekome nanijeli zulum, nepravdu, svojim džehlom, znači neprovjeravanjem situacije, pa se nakon toga debelo kajali. Znači, mi vidimo u ovome ajetu da nam Allah Đelešanu kao vjernicima naređuje da mi, jedino mi muslimani, kod nas ne može proći kile wa rekla kazala, osim kada je kile wa rekao Allah i rekao njegov poslanik ali salatu wasalam. A mi znamo sve što je rekao Allah i njegov poslanik da to ima sened, znači lanac dolaska do nas da ne možemo nikako sumnjati. I vi vidite šta su radili, znači učenjaci kada su provjeravali hadise i provjeravali, znači, ravije, kakve su sve šartove uvodili. Možda ne znate, da je Ebu Hanifa imao, znači, šartove za prihvatanje hadisa žešće nego Buharija. Zato što je bio iskušan u jednom vremenu kada je živio u vremenu Haričija i vremenu Šija. Dvije krajnosti. Pa su ljudi počeli da izmišljaju, pogotovo Šije, da izmišljaju hadise. Čak su neki ljudi iz dobre namere to radili. Pa se Kufom, pošto je Kufa bila, bio grad trgovine, trgovačko mjesto. Trgovci se i sad valja prodati jabuke, to je vrućina. Moraš smis neki hadis ko pojede jabuku prije spavanja, bolja će cirkulacija biti, rekao Allah poslanih sallahu sallam. Pa taj proda sve ljudi tad volili poslanika, ali sallam, volili vjeru, znali su da, da poslanikov govor da je to nešto veliko. Pa Ebu Hanifa uveo šartove za prihvatanje hadisa. Čuvao se, nije lako i zato ćemo vidjeti u hanefijskom fiku da često, znači, kada vidimo kod drugi imama određene hadise, a nema i kod Ebu Hanife, a vamo kad slušamo, kaže Ebu Hanifa je šejh Maliku, imamu Medine. Šejh Šafi, Indirektno šehi i Ahmed ibn Hanbelu. Oni su znači svi jedni od drugih učili. Ovaj najstariji i ovaj, najviše imao prilike da dođe do, do ostatka tabina i tako dalje, tab, tabina. Ali s druge strane vidimo određene, za upravo je to jedan od razloga Znači, jedan od razloga što je uveo jak, znači jake uvjete da se, da se ne bi moglo lagati na poslanika, ali salatu usalam. I zato šije više mrze Ebu Hanifu nego i Malika. Više mrze Ebu Hanifu nego Šafiju. Više mrze Ahmed ibn nego Ebu Hanifu, znate li zašto? Iz dva razloga. Zato što Ebu Hanifa je bio Perzijanac. Veli, ćeš <laughs> ti tamo odmetno nam se. Jel tako? I broj dva, zbog ovih, zbog ovih, znači, uvjeta, zato što je, znači, pranio I isto tako, možda niste znali, često mi čujemo, kaže Ebu Hanifa je umro zbog toga što nije umro u zatvoru, zbog toga što nije htio da uzme platu kao ima i da bude kadija za čitavu islamsku državu. Malo onako ostupa od znači svatanja. Takav jedan šejh koji, ako se čovjek ne gura, jel tako, i ovaj, e, znači ne traži vlast, ali je najpozvaniji, zar to ne bi mogao ištihadom riješiti, rekao, pa ako je to najbolje za islamsku državu, pa neko mora, jel tako, biti nacionalni kurban. A to ako neće platu, pa i to možemo razumski riješiti. Pa ja sam trgovac, ja nemam potrebe, gdje moju platu? Ja smatram da to i ne treba uzmati. Ja sam trgovac, ja je podmirivam. On je imao nekoliko, znači, desetina učenjaka koje on ke, kefale im dijelio mjesečno. Plate. Nego je on umro u zatvoru zato što je namjesnik znači te pokrene današnje, što se zove Irak, počeo Tešeja počeo da prihvata odre, znači ono što kod nas vidimo ljude, kaj ma, Iranci, šije, ma, ma sto ljudi, razumiješ, viš, oni ne vole Ameriku, ne vole Znači, jer ne, ne razumiju suštinu, misle da mi mrzimo ljude zbog toga što drugačije, razmi drugačije izgledaju. Mi ljude stavljamo na vagu, pa ko, znači, u temeljima je promašio, tu je belaj. Tako. Pa je zbog toga kao kažu učenjaci, umro Ebu Hanifa u zatvoru. Znači, šije su bile razlog i njegovog zatvoranja i umiranja, znači, u zatvoru. E sad možete misliti, kod nas takav rivajet, takav senet, sve se provjerava i mi ćemo imati jedan kviz, ako Bog da, jednu noć, da vidite kako se dodaje na govor. Vidjet ćete kako ljudi to daju. E sad zani, onda ćete shvatiti koliko su učenjaci se umorili da prenesu i da ništa ne dodaju. Jel tako? E sad mi, muslimani, jedino imamo taj senet. Evo, kršćani imaju često Biblija, ne mogu se svaka jedna drugu derogirati Jel tako? Pa jedni su Djeda Mraza, znači Svetog Nikolu, pretvorili ga u Djeda Mraza, jer našli su tamo Svetom Nikoli neki aferime žestoke. Pa da bi sveti Nikola i dalje bio popularan, obucimo nekakvo dijelo crveno, stavimo brkove neke i on ne uvjere nikada on živi za djecu, priprema paketiće Fijen insan, društveno koristan. A kad vratiš pil na, na, na, nazad, viš da je to po njihovom, kod ne, neki njihovi svatanja, to je sveti Nikola. Jel tako? E, Kod nas jedino muslimana mi imamo provjeru, znači u svakom pogledu. Imamo još nešto, znači imamo lanac, imamo tenskiju, Znači, da dajemo garanciju. Došao ti, omaglaj, i e, ovaj, tražiš tamo mladu, razletio se ti i kažeš Ibri, hajde živ bio šir, da me samo legalizuješ, da me vjenčaš. A on kaže, nije nikakav problem, nemam ja puno uvjeta, imaju ona četiri uvjeta, imaju, e, ti si s područja tamo, ljuta krajina, jesi, e, tamo ima neki čovjek, zove se Bilal, ovaj, imaš li ti njegovu neku preporuku? Možemo sad ja i ti na tvoj račun, ne bi ja vas zatrošio, da to tog čovjeka, znamo od tebe, jesi ti ovaj, premetno čitao u kraju nisam našao sebi žene, došao si ovam. Znači ima teskija. I on izvuče papir, evo vidiš dole, neko ovjerio, čovjek jedan kroz jedan, fin musliman, oženite ga, ako ne oženite ga, nastaće nered u magle okolini. Jel? Primjer radi. E, znači, i to ima. I pored svega toga, imaš osjećaj danas da se najviše laže i petlja i potvara upravo kod koga? Kod muslimana. I zato Kur'an kaže o vjernici kada vam čovjek neki dođe, a mi ćemo kasnije vidjeti, u tefsiru se radi da je čovjek otišao. Primio islam kod poslanika, ali salatu sram i rekao, o Allaho poslaniće, ja idem svom narodu, ja ću im preporučiti namaz i zekijat. Pa šta skupimo zekijata, ono što pripada za Bejtul Mal, ti samo pošalji čovjeka, mi ćemo to izručiti. Pa se tu desilo, znači, suhu tefahom, Desilo se, znači, loši zaključci onoga koji je trebao da sapi po jednom rivajetu, pa je on zaključio, oni ga čekali, Arapi imaju običaj da se igraju sa sabljama i tako dalje, čekali da dođe neko popito, on se vratio i rekao, oni su odbili dadno zekijat i htjeli su me izgleda Pa je Allah Đelešanu ovdje prozvao tog donosioca tih vijesti, zato što nije dobro provjerio, ja i na amenu, i da džaekom fasikom bi in Inđajkom fasikom bi nebi Kada dođe nekakav nepošten čovjek, tako mi prevodimo, ili kazati čovjek koji je u tom domenu pogriješio. I ovo fasik, ono što mi razumijemo, čovjek na napio se, ne klanja, e, ženama otkrivena, ovo ono, tako svakako ne vrijemo. Jel tako? Nego čovjek, ashab, mumin, znači sve mu u redu, ali tu oblast nije dobro ispitao. Pa ga zbog toga, znači, Kur'an ukorio, da se ne bi nakon toga, zbog tog džehla, nekome nanijela nepravda, pa da se onda čovjek kaje. I ti danas vidiš puno nekih problema među muslimanima. I sjedeš, kažeš, gdje da vidimo stvarno šta je za kadije, a šta moramo mi riješiti. Jel tako? I često sjednemo i vidimo da je najmanje za kadije, nema tu. Jer mi znamo, kažu u Nigeriji ovi više tamo da gledaju u tim oblastima Že muslimani vladaju, kako kadija u jednom danu po 20 parnica riješi. Ulaze ljudi sudnice, optuženi, optužujući, e, imate svjedoke, nema to, hajmo, možete kući, nema to je. Ja mislim, nema ovdje mislim, daj svjedoke, idemo dalje. I kaže, po 20 parnica u jednom danu riješi. ako od nas, jel tako, ovaj te tuži, sudija te tuži, sudija te sudi. Pa onda, znači, ovaj se tamo potlači advokate, pa oni ga čupaju, pa onda, pa onda to da zastari, pa tamo, pa vamo, ovaj, sudski troškovi, pa se vuče godinama, godinama određeni sporovi i na kraju nema, nema rješenja. Dok kod muslimana nije tako, Kod muslimana, znači, ako imaš stvarno neke činjenice, onda ideš na pravu adresu. Židov zaključio da mu je Alija ukrao pancir. Nije išao putem i vriko, ljudi, znate li vi kakav je Alija, Alija je vakav, on je nakav, kakav je to halifa, nego je on odmah na vrata Šureha Kadir i rekao mu, meni je Alija uzeo pancir. Nije rekao Šurej, daj je židovi s halifa mu sada spadne na, na te grane da uzme od tebe pancir. Nego zagaziva se suđenje. Ovaj je, ovaj optužuje, ovaj je optužen. Kad je čovjek optužen, onda se on prvi pita. Pa kaže Šurej Ali radijallahu je ovo tvoj pancir? Kaže, pancir je moj. Imaš li kakav dokaz da je tvoj? Kaže, nema. Nema nešto posebno, sam stavio na njega, Ovaj, ali ja smatram, osjećam, to je moj pancir, znam ga. Židov, šta je tebi dokaz da je tvoj pancir? Kaže, Allah mi je moj pancir. Jer lažo, on se ništa, njemu se zaklesti Allahom. Samo zbog toga što se zaklo Allahom, nije rekao što je, znaš šta, Židovi, vi ste ubili 70 poslanika, vi ste vakvi, vi ste nakvi, to tvoje Allaha mi ćemo mi sad provjeravati. Nego on presuđuje u korist židova. Izlaze židovi sudanci i kaže, Šta je ovo? Kako je ovo vjera? Ja lažem. Znam, znam da lažem. je? I ne kaže on, o halifo muslimana, ne kaže mu je tada, o halifo muslimana, kaže Alija, jel tvoj pancija? Nema sada titula, ti si optužen, vraća se u sudnicu. Kad je ušao u sudnicu, kaže mu, šurej, opet Alija šuti, kaže šta hoš sad, jesi dobio? Pa kaže, nisam dobio što trebam. Ja trebam da kažem, da je Allah, Muhammed Rasulullah. I onda je otkrio taj to što je bilo u njemu. Jel tako? I zato židovi danas čitav dunjalu pokradoše, a samo druge optužuju kako i ganjaju pobosni kao neke korumpirane ljude. Ne kažemo i da to nema i to ima. Kogod nije u dinu, on će znači opružiti lijevo i desno. Ali, znači, ko je u stvari najveći lopov? Znamo da dok jedan židov bude živio u Dunjaluku, da neće Dunjaluk krahat od njega biti. Nastavit ćemo za Allahu evo tala pomoć, jer ćemo iznijeti precizno hadise koji govori o ovome slučaju. Ovo smo htjeli malo da povežemo i sa našom svakodnevicom, da bi vodili računa kad čujemo neku vijest. Ima li ona, znači, prostora u našim srcima i zato kada se desila fitna oko Ajša radijallahu ta'ala anha, zato je pohvaljen Ebu Ejub al-Ansari. On je odmah svoje žene održao ders. Pod vam, Nemoj, kaže, slučajno da bi ti počela šta pričat. Jer kaže, ti nisi na stepenu one o kojoj se priča, nisam ja na stepenu čija je ona žena ili čerka. Jel tako? Pa je Allah to pohvalio. A s druge strane, rođak je bubekro, razumiješ, koji je humanitarno svaki mjesec dobivao, uredno, počeo pričati. Bilo je, znači, ljudi koji su potpali to su uglavnom oni čija, u čijim srcima ima malo bolesti, pa se ta onda bolest samo znači još epidemijski raširi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji se čuvaju znači prenošenja riječi i koji vode računa da ako nešto prenesu onda da je to samo ono što je rekao Allah i njegov poslanik. kulu kao li hada ustakfiru ustakfiru huru rahim wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. السينارسكي سوسرتي إخراج bozim فيه 2010-2011 الدست فيه لدى دانست وكنا عباد الله إخوانا budite Allahovi robovi, braćo. وأنت عماد متكل وألحقني بجنات لدى درجاتها بصديق وفاروق وعثمان الرضي وعلي وفاروق وعثمان الرضي وعلي إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل إليك أفر من زللي